Fógra 1. Seo fógra ó Raidió na Gaeltachta. Tá dhá fholúntas do thaighdeoirí ar fáil sa stáisiún. Ní mór Gaeilge líofa agus Gaeilge scríofa ar ardchaighdeán a bheith ag na hiarrthóirí, chomh maith le cáilíocht tríú leibhéal. Caithfear scileanna cumarsáide, taighde agus ríomhaireachta a bheith ag na daoine a cheapfar. Tá an fhoirm iarratais agus sonraí breise le fáil ón rannóg earcaíochta, Raidió na Gaeltachta, Casla, Conamara. Is é an 20ú lá de Lúnasa an dáta deireanach le haghaidh na n-iarratas.